Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godine 1928. engleska arheologinja Dorothy Gerod počela je kopati u pećini kod mjesta Šugba, smještenog u suhoj dolini zvanoj Vadi en Natuf. Ta dolina smještena je na planini Karmel u današnjem sjevernom Izraelu. Ono što je našla kod mjesta Šugba iznenadilo je Gerod. Prvo, među alatom od odlodmenog kamena našla je niz malenih oštrica koje su bile uglačene od upotrebe na svom oštrom dijelu. Drugo, našla je niz velikih mužara i žrvnjeva. Treće, mjesto naseljavanja koje je Gerod iskopavala kod Elvada širilo se izvan otvora pećine šugba. Četvrto, oko naselja nađeno je stotinu ukopanih tijela koje su bila uredno položena na groblje. Sve je postalo još zanimljivije kada se pretpostavilo da su one oštrice bile umetnute u dršku i da su služile kao srp. Svoje nalaze Gerod je objavila u dvotomnoj knjizi Kameno doba na planini Karmel. Zbog svog rada Gerod je postala prva žena koja je dobila profesuru na sveučilištu u Cambridgeu. Tamo je predavala arheologiju od 1939. do 1952. godine. Uskoro su drugi arheolozi počeli nalaziti slične nalaze na Bliskom istoku. Oni su dobili naziv prema suhoj udolini u kojoj je bila pećina Šugba. Ta su se nalazišta nazivala Natufijanska. Trevor Watkins u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju od sakupljača do kompleksnih društava u jugozapadnoj Aziji piše. Kada je francuski arheolog Jean Perrault 1955. počeo posao spašavanja slučajno otkrivenog nalazišta u Einanu ili Ain Malahu u dolini Huleh u sjeveroistočnom Izraelu, pronašao je natufijansko razoblje, otvoreno seosko naselje s mnogo slojeva, u kojem se dugo živjelo i koje se sastojalo od kuća na kamenim temeljima. Iskopavanja u dolini Eufrata u sjevernoj Siriji u ranim 1970-ima dala su dva nova naselja, datirana u zadnje tisućljeće epipaleolitičkog razdoblja. To su naselja Abu Hureira i Tel Murebit. Epipaleolitik još se naziva i srednja kameno doba. Rani epipaleolitik počeo oko 18.000. godine prije Krista. Kasni epipaleolitik datira se obično od 12.000. prije Krista i traje do 9.000. godine prije Krista. Arheolozi koji su iskapali na tufijanska nalazišta, koja su bila datirana u zadnje tisućljeće epipaleolitika, uvidjeli su da su ljudi tih naselja cijele godine živjeli u njima. Kuće su bile dobro građene, trajne, uredno raspoređene u prostoru. Sve se to razlikovalo od na brzinu podignutih naselja lovaca sakupljača nađenih u Ohalu i Azraku, koja su se datirala također u epipaleolitik. Natufijanska naselja, koje su kasnije dobila naziv natufijanska kultura, jedno su od najvažnijih arheoloških nalazišta. Arheolog Ofer Bar Josef na tufijansku kulturu nazvao je točkom s koje nije bilo povratka. Ljudi na tufijanske kulture krenuli su prema obradi zemlje i životu na stalnom mjestu. Ljudska povijest više nikada neće biti ista. Najpoznatije nalazište ranog epipaleolitika je Ohalo, Nalazište je smješteno na sjeveru Izraela. Ono je otkriveno kada je 1989. godine u Galilejskom jezeru tijekom jednog izuzetno sušnog razdoblja razina vode izuzetno nisko pala. Ohalo je bilo smješteno ispod dva metra vode tijekom većeg dijela godine. Trevor Watkins ovako opisuje naselje u Ohalu. Nalazište se sastoji od zbijene skupine od nekoliko koliba sagrađenih od drveta i grmlja, niza vanjskih oknjišta i jama za vatru, područja gdje je odlagan kućni otpad i jednog groba na malenoj udaljenosti od koliba. Kolibe su ovalne, duge od 3 do 4 metra. One su bile zapaljene. Pali dijelovi kolibe sačuvali su ostatke koji su ostali na podu kada je ona napuštena. Jedna od koliba istražena je u detalje i otkriveno je da je njezin zid oblikovan od debelih grana hrasta, tamarisa i vrbe, zabodenih nekih 20 cm u zemlju. Na podu istraživači su otkrili bogate nalaze, među kojima su bili odlomljeni kamen, životinska kost i sačuvane sjemenke i sadnice voća. Među nastambama bio je i jedan grob. Postoje znaci da je u njemu pokopana osoba trpjela od tjelesne slabosti u kasnim godinama života, do te mjere da nije mogla doprinositi zajednici. Stanovnici Ohala jeli su više od 100 vrsta biljaka. Sakupljani su žirevi, ječam, pšenica, grahorice. Lovile su se gazele, u jezeru se lovila riba. Pored gazela nađeni su ostaci ptica, zečeva i jelena lisica. Nađeni ostaci biljaka sugeriraju da su ljudi Ohala bili prisutni kada su biljke rađale u proljeće, ljeto i jesen. Sve je to upućivalo da je Ohalo bilo nastanjeno tijekom cijele godine. Po mnogo čemu ohalo je bilo netipično za rani epipaleolitik. Većina nalaza iz tog razdoblja odnosi se na naselja koje su kratko nastanjivale pokretne skupine lovaca sakupljača. U ohalu se živjelo cijele godine. Ljudi koji su živjeli u Ohalu ovisili su o hrani koju bi prikupili i uskladištili. Na tom nalazištu nađeni su i dokazi da su se predmeti od kamena koristili za mljevenje i pripremu hrane koja imala tvrde sjemenke ili zrna. Pored Ohala u sjevernom Izraelu na planini Karmel nađeno je nalazište Neve David, slično Ohalu, datirano je također u rani epipaleolitik. Neve David je veće naselje. Zauzimalo je površinu od oko 1000 četvornih metara. Ostala naselja tog vremena imala su površinu od oko 400 četvornih metara. I Ohalo i Neve David bili su naselja koje su pokazivala da su lovci sakupljači na području plodnog polumjeseca počeli živjeti životom drugačijim od tadašnjeg. Za razliku od skupina koje su krstarile u potrazi za hranom, stanovnici Ohala i Neve Davida skrasili su se na jednom mjestu tijekom većine godine. Ali to još uvijek nije bila ona točka s koje neće biti povratka. Ona će se, prema onome što danas znamo, dogoditi u Einanu ili Ain Malahi. Trevor Watkins piše. Natufijan označava veliku promjenu u razvoju epipaleolitičkih društava na Levantu, s većim i stalnim naseljima, među kojima su bila i ona koja su zajednice lovaca sakupljača zauzimale cijele godine. Među najpoznatijim je ono u Einanu, to je hebrejsko ime, ili Malaha, to je arapsko ime, ili Ain Malaha, to je ime dobiveno zbog obližnjeg potoka. To veliko naselje leži daleko na sjeveru Izraela, na padini na zapadnoj strani plitke udoline, koje je donedavno sadržavala i jezero Huleh. U prapovjesna vremena ta lokacija bila je idealna za lovce sakupljače koji su se skrasili na jednom mjestu, jer je niz zona bogatih resursima bilo lako dostupno. Jezero je davalo ribu, a bilo je i drugih prirodnih bogatstava u močvarnim rubovima jezera, njegovoj dobro navodnjenoj udolini – i brdima koja su se uzdizala iza toga mjesta. Ljudi koji su živjeli u Vejnanu ili Malahi lovili su jelene, gazele, zečeve, gmazove, vodozemce i ptice selice koje su posjećivale jezero Huleh. Zakupljali su bademe i drugo koštičevo voće. Nađeni su dokazi prikupljanja divljih žitarica. Sve su to radili i drugi lovci sakupljači, ali nešto je ljude Einana razlikovalo od drugih lovaca sakupljača. Engleski arheolog Steven Miffen u svojoj knjizi Nakon leda, globalna ljudska povijest od 20.000. do 5.000. godine prije Krista, ovako opisuje Einan. On to naselje opisuje kroz svog fiktivnog putnika kroz vrijeme, engleskog znanstvenika i bankara Johna Laboka. Dok stoji na ulazu u selo, Labok gleda njegove ljude u poslu. Oni su visoki i zdravi, odjeveni u urednu odjeću napravljenu od kože. Neki nose privjeske od školjaka i kuglica od kostiju. Kao i u Ohalu, njihov glavni posao je pretvaranje divljih biljaka u hranu. Biljaka koje su ubrane u šumi i u šumskoj stepi. Ali njihov posao je sada dosta drugčiji, puno veći u opsegu i traži puno više rada. Kameni mužari koje koriste veliki su poput gromada kamena. Mnoge su ruke u poslu. Melju, tuku, ljušte, režu. Košare pune badema i žirova čekaju da budu oljuštene i onda samljevene u brašno ili pastu. Tijekom iskopavanja u Weinanu ili Malahi, arheolozi su naišli na nalaz koji je obilježen kao prebivalište ili nastamba broj 131. To nalazište zapravo je ostatak nastambe. Pronađene su rupe i gomile kamenja gdje su bili stupovi za krov. Kosti ptica bile su razbacane po kamenim pločama u ognjištu. Bilo je tu i ploha od kremena, ukalupljenog kamenja, mužara od bazalta i oštrica od kremena. Mnoge od oštrica imale su sjaj od crpa. To je upućivalo da su korištene za rezanje velikog broja biljnih stabljika, vjerojatno pšenice i ječma. Na temelju tih nalaza Mithen je ovako stvorio sliku nastambe broj 131. Nastamba broj 131. Nešto je veća od ostalih, možda duga 9 metara, u kojoj je petero ili šestero ljudi moglo udobno spavati. Dijelovi unutrašnjosti bili su mračni i pljesnivi. Drugdje su se kroz krov od grmlja probijale zrake poslije podnevnog sunca. Krov je poduprt unutarnjim stupovima spojenim na vrhu i stabiliziranim kamenjem. Kameni zidovi obloženi su kožama, rogožine od rogoza prekrivaju pod. Odmah kod ulaza je pepeo gdje je prošle večeri gorjela vatra kako bi otjerala insekte. Drugo ognjište sada gori u središtu poda. Pored njega kleči čovjek i čerupa jarebicu sječe pticu na komade i stavlja ih na vruće komade kamena kako bi ih ispekao. Iza njega gori treća vatra. Ona je žarište oko kojeg se okuplja nekoliko mladih ljudi koji popravljaju luk i strijele. Ljudi u Ejnanu sjekli su žitarice srpovima čije su oštrice bile od kremena. Drške srpova bile su ukrašene. Od kostiju gazele radili su kuglice za nakit. Svoje mrtve ukapali su na grobljima i uz njih su grobove stavljali osobne ukrase. Ukrašavali su kosti i kamenje. Ti ljudi nisu bili poljoprivrednici, ali bili su, barem se danas tako misli, prvi ljudi koji su počeli živjeti na jednom mjestu i tako pripremili polazak na put koji će ljude dovesti do života poljoprivrednika. Ljudi Einana počeli su tako živjeti oko 9000. godine prije Krista u tisućeću koje je dolazilo, ljudi na Levantu, na plodnom polumjesecu, napravit će korak prema udomaćivanju biljaka i životinja. U povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim ljudima i o tome kako su se oni širili po sredozemlju i Europi. Naš sugovornik je profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pa evo imate jednu ideju, kad govorimo o lovcima sakupljačima, da deset ljudi koji love i sakupljaju, da potroše hranu u jednoj godini sa površine negdje oko 16 puta 16 km, negdje oko 256 km tu negdje, kvadratnih. To je znači od Zagreba do Gorice, pa takva velika, recimo, površina. Ako povećaju broj onda oni ne mogu opstati na jednom mjestu, onda se moraju kretati dalje. I zato se oni kreću od spilje do spilje, tu imaju privremeno nastambe i onda idu dalje jer su zapravo potrošili hranu koja se ne može regenerirati u nekim prirodnim procesima prije toga. I sad zamislite kad vi gledate današnji grad Mexico City ili negdje sa 25 milijuna stanovnika, i površinu od 10 ljudi koji ne mogu opstati na takvom istom mjestu. To je bio taj razlog tog neprekidnog kretanja. Ono što je zaustavilo kretanje je e, zemljoradnja. Kaže se da zemljoradnik u jednom svom maksimalnom e, širenju u životu pređe, uđe u novu zonu 20 km, ako ima šanse da uđe. Stočar može to u dva dana napraviti, pa onda stotine kilometara osvojiti, vraćati se natrag i dakle dalje. Dakle, zemljoradnik ide zajedno, a širi se zajedno, ali i nema tako velikih, dugih putovanja. Dakle, on će se samo prevaliti iz jednog prostora u drugi i polako će osvajati to, ali to će trebati stoljeća dakle, da uđe u te nove prostore. Arheobotaničari udomaćivanje definiraju kao promjenu statusa nekadašnjih divljih vrsta koje su prošle genetsku promjenu koje je njihovo uzgajanje učinila ovisnim od poljoprivredniku. Udomaćena biljka razlikuje se od divlje po veličini ploda, sjemena i kada su u pitanju žitarice po promjeni na rakisu, malenom dijelu koji povezuje zrno s klasom. Najraniji dokaz morfološke promjene koja objavljuje puno udomaćivanje dolazi iz Abu Hureire, gdje je prvo udomaćena raž. Bilo je to u zadnjim stoljećima epipaleolitičkog razdoblja. Abu Hureyra je smještena na rubu doline rijeke Eufrat u današnjoj sjevernoj Siriji. Nalazište je otkriveno u 1970. tijekom pretraživanja terena koje je prethodilo izgradnji brane koja je trebala poplaviti dolinu. Arheolog Andrew Moore vodio istraživanja nalazišta ekipa imala samo dvije sezone na raspolaganju da otkrije što se krije u Abu Hureiri. Danas to nalazište leži ispod jezera Asad. Kao i mnoga druga naselja epipaleolitika i Abu Hureira je bila nastaljena dugo vremena. Naselje je utemeljeno oko 11.000. godine prije Krista, nešto prije hladne faze mlađeg Drijasa. Steven Mithan ovako opisuje to naselje. Više od tisuću godina lovci sakupljači u Abu Hureyri nastavit će loviti gazele. Životinje su tako brojne da njihovo ubijanje nema utjecaja na veličinu stada. Žene i djeca nastavit će obrađivati svoje divlje vrtove i ubirati bogate žetve. Nakupljanje blata, pijeska, izgubljenih predmeta i ostalih ostataka unutar naselja postaće ili nepodnošljivo ili će ono jednostavno onemogućiti pristup. Tada će ljudi Abu Hureyre sagraditi nove nastambe, ovoga puta u potpunosti iznad zemlje, ali na kraju će doći teška vremena. Suša mlađeg drijasa razbiće stada gazela i decimirati produktivnost stepe. Selo će biti napušteno, ljudi će se vratiti životu na putu. U tom razdoblju mlađeg drijesa, stabla, šljiva i badema počet će davati sve manje plodova. Ljudi Abu Hureyre okrenut će se manjim biljkama. One su imale manji urod, one su se morale više prerađivati i ta hrana je bila manje hranjiva. Na kraju su ljudi Abu Hureyre krenuli prema kultiviranju raži, žitarice koja je mogla rasti u teškim klimatskim uvjetima. Domestikacija raži najranije je potvrđena domestikacija neke biljke. U natufijanskoj kulturi raž neće biti raširena žitarica. Razne vrste pšenica i ječam bit će puno rašireniji. Ali činjenica da sađenje sjemena u zemlju dovodi do rasta ploda ostavila je velike tragove ne samo na prehranu ljudi i njihov način života. Do promjene možda došlo kada su u pitanju i ukop i počeci religije. Mi to možemo prepoznavati i po zapravo nekim stvarima koje nisu direktno vezane u zemljoradnju, ali recimo sahranjivanje pokojnika. Pokojnike koje gledamo iz 8000-7000 godina prije Krista, Anadolska visoravan, Palestina, onaj tamo prostor Bliskog istoka, e, vidimo da su pokojnike sahranjivali tako da su dijelovi tijela bojani. Glava, karlične kosti kod žena posebno, a onda možda i cijelo tijelo. Dakle, nije čovjek umro kad je umro, nego kad je ogoljen do kosti. Morali su ga staviti na nekakav platformu, kao neki obred ekskarnacije, gdje su ga morali oguliti do kosti. Naravno nisu ga e, sami oni gulili, pustili su prirodi da očisti te svoje stvari. To se vidi kod američkih indijanaca, kad bijelci dolaze tamo, ovaj, Europa dolazi tamo pa vidi onda neke grobove gdje su pokojnici na metar i pol visine od zemlje u mrežama. Naravno, ne smije biti na zemlji da strvinari, ovi e, žestoki koji bi mogli kost pregristi to, da ne smiju dirati kosti, dakle mora biti u nekoj visini. Ptice ne mogu kljunom razbiti lubanju, što je jako važno, prema tome mogu oguliti e, leš lešinari te ptice mogu guliti cijelog pokojnika, ali će ostati kostur čitav. Kad ga imamo čitavoga, sad kopamo raku, to je zapravo raka, to je buduće sjeme. I mi pokojnika stavljamo, dakle ne sa tkivom, sa svim ostalim, nego kao kostur, a da bi ubrzali proces e, vraćanja na trak reinkarnacije recimo na neki način, onda e, se e, mora dodati te crvene boje koje je simbol neke krvi i tako dalje. Pa su onda bojali lubanje i posebno, kao što sam rekao, kod žena karlične kosti, prostor rađanja i onda zatrpali su ga. Eto, to je bio početak nekog uskrsnuća. Dakle, to vidimo da je čovjek svjestan toga da ono što posije, to nikne. Sve e, izlazi iz zemlje i sad bi smo trebali očekivati zapravo da e, ona ideja Magne Mater, koja je već prije toga bila kao dominantno božanstvo, žensko božanstvo, u onim ranim vremenima, dakle sve kreće od ženskog božanstva, sad se tu na jednom u neolitiku E, dakle, sve izlazi iz zemlje, sve rađa od zemlje, sad se to reducira. Reducira se jednog banalnog razloga, jer kad posijete sjeme pšenice, onda nikne pšenica, a ovdje je zob, a ovdje je raž, ili proso ili već nešto drugo, nikne ono što ste posijali. Prema tome, ta veza je prema muškarcu. Dakle, nikne ono što je muškarac posijao. Tako da je na jednom u tom neolitičkom vremenu, dakle početaka zemljoradnje počinje opadati ta kult magne mater, velike majke i e, eto tako polako ulazimo u neke druge sfere pa ćemo vidjeti kako to kasnije ide. Najranije naselje u Abu Hureyri sastojalo se od okruglih kuća koje su bile djelomično ukopane u zemlju. Krov slame bio je poduprt drvenim stupovima. Mjesto za naselje bilo je dobro odabrano. Obilje gazela, divljih ovaca i danas izumrlog magarca, koji je bio velik poput zebre, davali su lovcima obilje plijena. Prikladno tlo, obilje vode i pogodna klima davali su obilje divljih žitarica i trava. Promjena klime, dolazak hladnijeg vremena, prisilio je stanovnike Abu Hureire na drugačiju prehranu, pripitomljavanje raži i na kraju i na napuštanje naselja ali Abu Hureyra je ponovno naseljena oko 9000. godine prije Krista. Steven Mithan piše. 9000 godina prije Krista oni će se vratiti, ne kao lovci sakupljači, već kao poljoprivrednici. Gradit će kuće od cigli od blata i uzgajati pšenicu i ječam na aluvijalnoj ravnici. Stada gazela nastavit će sa svojim selidbama i te će životinje biti lovljene još nekih tisuću godina, sve dok ljudi Abu Hureyre ne prijeđu na držanje ovaca i koza. Kuće će se učestalo ponovno graditi, tako da je stvoren humak ili tel, pola kilometra u promjeru, osam metara dubok, koji je sadržavao više od milijun kubičnih metara ostataka. Arheolozi smatraju da je područje oko Abu Horeire bilo idealno za život. Nikada prije, niti poslije, nije bilo takvog obilja životinja i biljaka, tako raznovrsnih i tako predvidljivo dostupnih. To je davalo mogućnost promjene načina života. U takvim uvjetima čovjek je mogao napustiti nomadski način života koji je čovjeka služio zadnjih 3,5 milijuna godina. Tu se postavlja jedno važno pitanje. Steven Mithen piše. Zašto to učiniti? Zašto stvoriti društvene napetosti koje nužno dolaze kada netko stalno ima susjeda unutar sela? Zašto se izložiti ljudskim otpacima, smeću i rizicima za zdravlje koji prate život na jednome mjestu? Zašto riskirati smanjenje broja životinja i biljaka u blizini svoga sela? Možemo biti gotovo sasvim sigurni da ljudi nisu bili prisiljeni na takav način života zbog prenapučenosti. Nema dokaza za povećanje stanovništva, ni dva stoljeća nakon što će se pojaviti prvi natufijanci. Što više, u kostima imamo dokaze da su natufijanci bili zdravi. To je posve suprotno od onoga što se događa kada su ljudi prisiljeni na drugi način života zbog nestašice hrane. Ana Belfer Cohen s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu proučavala je kosture i pronašla je malo tragova trauma, poput zaliječenih prijeloma, prehrambenih nedostataka ili zaraznih bolesti. Čini se da su natufijanci bili prilično miroljubivi i zdravi. Nema znakova sukoba između skupina, poput zabijenih vrhova strelica u ljudskim kostima. Čini se da su ljudi natufijanske kulture i Abu Hureire bili spremni trpjeti loše strane života u selu, društvene napetosti, ljudske otpadke, smanjivanje prirodnih bogatstava, kako bi uživali u prednostima. Arheolog François Vala koji je iskopao Ain Malahu ili Einan smatra da su prva naselja nastala iz sezonskih okupljanja lovaca sakupljača. Francuski antropolog Marcel Mauss postavio je teoriju da su ta sezonska okupljanja bila karakterizirana jakim društvenim životom, gozbama, vjerskim svečanostima, raspravama i obiljem seksa. U usporedbi s tim trenucima, ostatak života lovaca sakupljača koji su živjeli u malenim skupinama bio je poprilično dosadan. François Vallon je na tragu Mosovih tvrdnji postavio teoriju da su ljudi na tufijanske kulture jednostavno produživali vrijeme tih okupljanja, sve dok ona nisu trajala veći dio godine. Život u zajednici i na jednom mjestu bio je zanimljiviji od stalnog putovanja u potrazi za hranom. Neko koji je lovac sakupljač, taj može egzistirati i u brdovitom planinskom kraju, e, čak je možda tamo i, i lakše loviti nego li u totalnoj ravnici. Trebate vi doći do jelena, a ispred vas je trava e, kilometrima okolo, kao što je stepa negdje cijele istočne Europe. A s druge strane bitno je nešto da su imali nastambu. Jer i oni se moraju štititi kako su lovci, tako se oni moraju štititi od nekih drugih lovaca, naravno onih prirodnih oko njih, E, tako da je spilja nešto što e, ih e, čuva. Vrlo vjerojatno su oni, nisu stalno naseljavali te spilje. Oni su bili jedno vrijeme u spilji, onda kad potroše ono što su imali, onda odu u drugu, pa u treću, pa se vraćaju ponovno. E sad, naravno, dok se ne počinje popunjavati populacija, e onda kad se počne popunjavati, onda je tu nevolja, tu trebate krenuti na neko novo privređivanje, novu vrstu privređivanja. Zemljoradnja u Europu došla iz jugozapadne Azije, iz plodnog polumjeseca i Anadolije. To se danas ne dovodi u pitanje. Svi nađeni dokazi udomaćivanja biljaka i životinja stari su u jugozapadnoj Aziji nego oni nađeni u Europi. Divlji preci domaćenih biljaka i životinja, prije svega ovce i koze, pšenice i ječma, nisu se mogli naći nigdje u Europi osim u jednom malenom dijelu Grčke. Prva naselja poljoprivrednika u Europi utemeljena su oko 6500. godine prije Krista u aluvijalnim plodnim dolinama Tesalije. Cyprian Broodbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora, povijest sredozemlja od početka do klasičnog doba piše. Kako je poljoprivreda, kada je jednom utemeljena, održavala znatno veće gustoće ljudi nego lovi i sakupljanje, ona je preplavila ili apsorbirala prethodno stanovništvo. Kako bi se ilustrirao taj kontrast, sasvim je moguće da je broj lovaca i sakupljača u regiji velikoj poput Sicilije, nekih 25.000 četvornih kilometara, bio usporediv sa stanovništvom jednoga mega mjesta poput Ain Gazala ili Čatalhujuka. Rane verzije tog migracijskog scenarija u sredozemlju i dalje na sjever zamišljale su široki val napredovanja u cjelini spore valjajuće granice. Ali sada se daje prednost točkastim, preskakajućim pokretima malenih skupina s jednog prigodnog mjesta izravno na sljedeće. Svaki je stvarao malenu enklavu koja je promicala lokalno širenje i danje skokove naprijed. Takvi skokovi nisu se poduzimali kada bi gustoća naseljenosti na jednom mjestu postala prijetnja za naselje. Malene skupine poljoprivrednika kretale bi dalje u potragu i kada ne bi bile u oskudici. Tražila su se dalje nova prirodna bogatstva, obilje plodne zemlje i vode. To je omogućavalo brzo širenje prvih poljoprivrednika po Europi. Chris Carey u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Europa holocena piše Tesalija je stvorila jedan od niza nizina koje su postale ključna središta ranih neolitičkih poljoprivredničkih skupina. Drugi su bili Makedonija i Trakija od 5800. godine prije Krista, doline Save i Morave na Sjevernom Balkanu od 5700. godine prije Krista i Dalmacija na Hrvatskoj obali također od 5700. godine prije Krista. Dok su poljoprivrednici prodirali prema sjeveru Europe i uzduž sredozemlja, na tim su se područjima mogle naći zajednice lovaca sakupljača, koji su živjele na jednom mjestu. Prvo takvo pronađeno naselje u Europi je Lepenski vir. Prvo naselje u europskim relacijama je Lepenski vir na Dunavu u Srbiji, granica između e, Srbije i Rumunjske. Kad dođete tamo, Dunavi s jedne strane, dosta strma obala s jedne i druge strane. Šta su tu radili? kako je tu moguće da napravite naselje, od čega žive. Ali kako je Dunav brz, eto, ono što ga ja znam u Vukovaru, dva metra u sekundi prolazi, to je jako brzo. Da pređete Dunav treba vam dva kilometra da dobro, dobro veslate na drugu stranu, dva i pol, pa onda još dva i pol natrag, onda ste pet kilometara ispod. Međutim, tamo ima jedan prirodni fenomen. Jedna mala riječica ulazi u Dunav sa srpske strane i ona zarotira Dunav. Tako da Dunav, s jedne strane, kad ste vi na tome mjestu, možete imati običnu splav, dva debla stavite jedna do drugoga, povežete ih i onda vas odgura na rumunsku obalu. I uz rumunsku obalu vas vuče, vuče skroz dolje, jedno 6 km do te male riječice, porečke reke, tako je oni zovu, i onda je ta rijeka uzgura Dunav obrnuto i vi se sa one srpske strane vraćate uzvodno. I vi zapravo e, kružite rijekom, a da niste veslo upotrijebili. Naravno da im je to bila prednost, da je to neko uočio i da ste jedino što ste morali biti imati harpun i da lovite tako ribu. Eto, to je e, razlog, eto vidite, gotovo banalni razlog jedne dosta čvrste egzistencije koja ima jedno čak šest naselja u tim prostorima. To nije e, vrijeme još uvijek neolitika, to nije privređivanje onoga standardnog obrade zemlje, ali to je nešto što je fiksiralo čovjeka na to mjesto i tu je to razlog egzistencije. 1960-ih na Đerdapu, na tadašnjoj jugoslavensko-rumunjskoj granici, počela je izgradnja velike hidroelektrane. Brana je izgrađena 1971. godine. Dugačka je 760 metara, visoka 54 metra i široka 34 metra. Branom je stvoreno umjetno jezero površine 253 četvorna kilometra. Razina vode porasla je za 30 metara. Tijekom radova na brani godine 1967. srpski arheolog Dragoslav Srejović otkrio ostatke Lepenskog vira. Steven Mitten ovako opisuje klimu i prostor u kojem je naseljen Lepenski vir. Stanovnici Lepenskog vira su lovci sakupljači, koji su se skrasili u sjedilačkom načinu života. Šuma je preživjela u dolini Dunava, kroz cijeli zadnji glacijalni maksimum, ponajviše borovica i vrba, ali malena područja hrasta, brijesta i lipe daće također sjeme za ostatak Europe. Lovci ledenog doba periodično su posjećivali dolinu kako bi vrebali kozoroge i lovili losose, ali nikada nisu ostali dugo. Kako je klima postajala toplija i kiše češće, široko lišće je cvalo. Drveće se penjalo na padine planina i stvaralo gustu šumu koja je sadržavala obilje divljači i jestivih biljaka. Jelen i divlja svinja, vidre i dabrovi, patke i kuske postali su dodatak prehrani ledenog doba. I tako su ljudi dolazili u Đerdap sve češće i nisu bili voljni napuštati ga. Stigli su u svoje zimske tabore početkom jeseni i ostajali su do kasnog proljeća. Takva naselja počela su se spajati s onim što je nekad bio kratkotrajni ljetni ribarski tabor. Oko 6500. godine prije Krista ljudi su shvatili da nema potrebe uopće napuštati rijeku. Ono što su bili privremeni tabori postali su prva stalna sela na obali Dunava. Promjena klime velike dijelove Europe učinila je pogodnim za život lovcima sakupljačima. Južnije, ta je promjena omogućila pojavu poljoprivrede. Negdje od 10.000 godina pa prema niže, polako se otapa led gore na sjeveru, e, negdje ga ima i jako puno, pa u našim, našim prostorima i nije tako bilo, ali rijeke nose veliku količinu vode, naravno to su onda i plavne zone i sve ostalo, i tu baš još uvijek ne može zaživjeti zemljoradnja. Ne može ni komunikacije nekakve. Međutim, e, na jugu Mezopotamija, odnosno ova, turski prostor, posebno Andolska visoravan, pa onda eto tako Jerihon čuveni, kreće zemljoradnja puno ranije jer je tamo klima je sasvim dobra, odgovara i čovjek krene u obradu zemlje. I polako popunjava taj prostor i onda krene se širiti prema sjeveru, uđe na jug Grčke i onda uzvodno rijekama, odnosno Vardarom, odnosno Strimonom e, prema Makedoniji, onda rijekom Moravom do Dunava, onda od Dunava ide gore na sjever i tako se popune i ovi naši prostori. E, to je relativno brzo bilo. Mi imamo prvo dakle naselja oko 6200. godine, tamo su naselja oko 8000. godine, ali u Grčkoj nije ništa starije nego kod nas, tako da vidimo da su relativno brzo došli. Dakle, tu zažive, ali sad moramo računati s jednom stvari, da zemljoradnik nema potrebe da se širi osim kad napući prostor tako da više nema nove površine, kao što je recimo Egipat. Imate cijela civilizacija u tim promjenama klime se svede jedina voda je Nil. Koliko Nil plavi, toliko može opstati ljudi. Da bi opstalo više ljudi, onda morate kopati kanal. Da bi kopali kanale, vi morate kroz nečiju zemlju kopati kanal. Zašto bi vam ja dopustio da vi kopate sebi kanal? E, onda se stvori vertikalna diferencijacija društva, faraoni i sve ostalo i onda kreće ta priča e, da se, eto tako, može opstati na, na Nilu ne samo na 200 metara, recimo, širine, nego možda na 2 km širine koliko su ti kanali. Dakle, eto, to je zemljoradnja točno, fiksno, određeno i tako dalje. Naravno, kad dođu šire se ovi naši prostore, sad su tu ogromni prostori, e, tu se može i komotnije živjeti. U kasnim 1980. godinama, uoči gradnje brane Tišrin na rijeci Eufrat u sjevernoj Siriji, arheolozi su počeli istraživati mjesto Džerf el Ahmar. Tamo su našli ostatke sela koje je nastalo u ranom predkeramičkom neolitiku, negdje oko 9600. godine prije Krista. Džerf el Ahmar je bio naseljen samo u ranom predkeramičkom neolitiku i zato je bilo jednostavnije rekonstruirati izgled sela. Trevor Watkins u knjizi Ljudska prošlost piše. Rano selo datirano u prva stoljeća ranog predkeramičkog neolitika imalo je kuće prilično šarolikih tlocrta. Neke su bile jednostavne, malene okrugle građevine sagrađene od komada mekog vapnenca, koji je rezan da bi nalikovao na cigle od blata u obliku cigara, koje su korištene u isto vrijeme u Jerihonu. Kada su uklonjeni urušeni ostaci jedne od kuća, ispod su nađeni lubanja i veliki rogovi divljeg bika. Pretpostavlja se da je taj spektakularan trofej visio na vanjskom zidu. Te su kuće obično bile u središtu sela, dok su manje okrugle kuće s jednom sobom ili više njih bile građene nešto dalje. U Džerfel Ahmaru bila jedna zagonetna zgrada. Ona je bila podignuta u središtu sela. Bila je to građevina s promjerom 8 do 9 metara, ukopana u zemlju. Pod je bio 2 metra ispod razine zemlje. Ta je građevina bila podijeljena ciglom od blata na dva para većih ćelija i na malu ćeliju između ta dva para. Ne zna se čemu je ta građevina služila. Zna se samo da je ta građevina zatrpana. Prije toga je ispražnjena od svega i u nju je u samo središte stavljeno bezglavo ljudsko tijelo. Glava je stavljena u šupljinu iz koje je izvađen veliki drveni stup. Na kraju je ta građevina zapaljena i zatrpana. Pretpostavlja se da je ta građevina služila u zajedničkom životu sela. Džerf Ahmar bio je naseljen do 8800. godine prije Krista. Naselja zadnjih lovaca sakupljača i prvih poljoprivrednika u Europi nisu bila tako razvijena. Prve nastambe su zemunice, one koje vidimo, te naj, najstarije. Imamo i čak i neke zemunice koje su u, u populaciji koja je koja je još uvijek negdje na rubu između lovaca sakupljača i zemljoradnika. Zemunica je nešto što brzo ukopate, gore stavite krov, naravno to ne može dugo opstati, voda prodre unutra, ali onda idete dalje. Sabijene su, čvrsto stoje jedna uz drugu, međutim, ono što je dosta zanimljivo, kuće su napravljene za obitelj, jer zemljoradnik je obitelj, to počinje prava onda obitelj. Muškarac, žena i djeca koji su njih odvojili su se od ostalih. Međutim, vidimo tu gore na sjeveru gdje još uvijek imamo e, lovace sakupljača koji nisu izrazito zemljoradnici, a ušli su u to. Sad grade kuće, ali kuća im je 25 metara dugačka, kao spilja. Imate jedan dugi kao uski hodnik gdje je komunikacija, a sobe su bočno od toga, sve otvoreno. Dakle, spilja u kući. To je taj drugi mentalitet. Naravno, vrlo brzo ćemo vidjeti da onda počinju i prave nastambe, e, čvrste nastambe, standardi nekakvi koje imamo, koje možemo do danas sa današnjim vremenima uspoređivati i onda polako pomicanje i širenje kulture i gore prema sjeveru i prema zapadu i tako dalje. Naravno, u Hrvatskoj imamo i onaj drugi dio e, neolitizacije Jadrana koji kreće isto iz tih prostora, samo uz obalu, E sad je tu pitanje kako se tamo obrađuje zemlja. U nekim vremenima ne to tako davno, ako hoćete obraditi neki prostor, vi ga zapalite. Sve što je tamo više ne niče pet godina. Sve je izgorilo, dogorilo. Imate ugljena, imate tamo nečega kao neki novi humus i u to se ubacuje sjemenke. U taj prostor. I tu pet godina ne morate obrađivati ništa, samo ubacujete sjemenke. Skidate ono što je, što ste posadili. I eto, to je taj neolitik, ali tamo još uvijek imamo dosta objekata, dosta e, neolitičkog stanovništva koje živi u spiljama. Ovdje u kontinentalnom dijelu toga nestaje i tako dalje. Dakle, tu su neki elementi gdje se čovjek snalazi naravno e, s prirodom, Obala Jadrana bila je važna za danje širenje poljoprivrede po Europi. Na krfu su pripitomljene ovce i koze došle oko 6500. godine prije Krista. Oko 6000. godine prije Krista prva naselja poljoprivrednika pojavljuju se u današnjoj Albaniji, Južnoj Dalmaciji i Apuliji. Cyprian Brudbank ovako opisuje širenje poljoprivrede po Jadranu i dalje na sjever. Širenje tijekom ranog neolitika opisuje dvije glavne osi. Jedna ide uz obalu Dalmacije, druga preko Jadrana, preko Otranta na južnu Apuliju ili preko duže s otoka na otok skačuće rute, dalje na sjever izravno na nizinu Tavoljere. Druga mogućnost usporediva je s prijašnjim transegejskim rutama prema Tesaliji. Tragovi prolaza preživjeli su u obliku keramike na malenom sušcu, otocima Tremiti i čak na Palagruži. Taj otok 20 hektara razderane stijene bez izvora vode i s oko 290 mm kiše na godinu bio je nemoguć za poljoprivrednu obradu i čast prolaznog mjesta dugovao je svom položaju na središtu puta. Neolitičko širenje na sjevernom Jadranu bilo je sporo, za razliku od većine Europe. U Istru poljoprivreda je došla oko 5700. godine prije Krista. U blizinu Trsta ona je došla 200 godina kasnije. Oko 5500. prije Krista poljoprivreda se probila kroz ravnicu Tavoljere u današnjoj Apuliji prema unutrašnjosti Apeninskog poluotoka. Za vrijeme tog širenja, pored tih naselja poljoprivrednika, opstojala su i naselja lovaca i sakupljača. Osnovni problem je kako ćete vi organizirati naselje. Ja sam recimo kopao rano neolitička naselja koji su kružnog oblika, kuće su nabijene u tom prostoru. Naravno, ako imate zemunice, tu ne možete ništa unaprijed dugoročno planirati. Iskopate zemunicu, nakon tri godine dođe vlaga unutra ili pet godina, već koliko treba, vi morate izaći ste, ne možete osušiti. Ne možete sanirati to kopate novu zemunicu par metara dalje. E, sve ono što ste otkopali, sav otpad bacate u tu prethodnu zemunicu i tako se širite. Naravno, onaj koji zna da je tamo bila 50 metara dalje zemunica, neće kopati zemunicu. Ali već nakon 200 godina on ne zna da je tamo, pa onda kopa zemunicu, pa vidite da je zemunica ukopana pola u staru zemunicu, pola u novu zemlju, da bi se tu opstalo. Dakle, to je taj e, čvrsti dio. Zato je puno jednostavnije ako živite u takvim zemunicama, da onda krenete i pravite ovo ušoreno selo, ovo slavonsko. O sexto, onda kuća, kuća, kuća ide tako koliko vam je potrebno. Napuštate jedan dio, širite se dalje. Dakle, tu su te neke aspekti koje možemo promatrati od tih davnih vremena pa i do današnje tradicije. Kad gledate kako su izgledala sela do nedavno, to mi je isto bilo fascinantno kad sam gledao kako su ove uređene zemlje iz aviona, još sam kao klinac letio tamo negdje, pa onda gledate preko Francuske, idete, pogotovo Njemačke, onda vidite kako to izgleda. Imate naselje, onda oko naselja je ono što je intenzivno obrađeno, prvo vrtovi, voćaci, onda ide ono što je intenzivno obrađeno, to su površine koje se oru. Onda dolaze one treće pašnjaci, jer sa, kad već imate istoku, onda morate, možete si pustiti malo dalje. I, I četvrta zona su šume. Naravno, svakom treba šumu. I tako da svako selo ima to. Onda ćete vidjeti s druge strane šuma, pa onda opet ono, ono, pa selo. I tako dalje. I sad kad imate nekakav centar, neko naselje, to ima neka studija u Bugarskoj dosta je zgodna, napravljena negdje u 40 km imate više naselja, onda zapravo najviše je ugroženo ono u sredini koje je kao centralno bilo jer su se ove okolo širili i ono više nema mogućnost da se širi. Šire se oni koji imaju šansu jer su na nedirnutom tlu. Riječ les je njemačkog podrijetla i znači naplavina nanos. U hrvatskom jeziku za les se upotrebljava riječ prapor. To je zemljasti, drobljivi sediment žućkaste boje građen uglavnom od kremena. Približno 4% zemljine površine čini prapor ili les. U Europi on zauzima oko 7% površine. Proteže se u gotovo neprekinutom pojasu od Atlantskog oceana, od Francuske, do Tihog oceana, do Kine. U Kini je dubok nekoliko stotina metara. Prapora u Hrvatskoj ima u Slavoniji i Srijemu. Les ili prapor predstavlja prapovjesnu autocestu kojom su se kretali prvi put od Kine do Francuske tim područjem bez drveća kretali su se prvi putnici. Prvo pješice, onda i na konjima i kolima. Les je nakupina zemlje koju su vjetrovi u nekim e, ledenim dobima, strugajući planine, nosili sa zapada prema istoku kako i danas pušu i taložili ih na nekim mjestima. I taj talog je išao jedan preko drugog centimetar po centimetar, tako da ih imate po 30 metara. E sad, ako imate talog lesa, a s druge strane imate, do njega imate ilovaču. Naravno, les je uvijek viši jer je on lego na ilovaču. Ilovača je kompaktna, nepropusna. Sve što voda koja dođe do ilovača, ona kroz ilovaču neće moći, glinu, nego će moći samo po njoj. Koliko će moći produbiti korito da uđe unutra i tako će se širiti voda, odnosno e, rijeke, korito rijeka. Međutim, les nema takav standard. Svaka kap kiše koja padne u površinu lesa, prolazi kroz gornji pol metra, metar, dva, tri i zaustavi se dolje na ilovači nakon 35 metara. Dakle, nema tamo gore bunara na petom metru, kao što je bilo prije stotinu i nešto godina u Vinkovcima ste kopali bunar na metar i pol. A u Vukovaru koji je na lesnom grebenu 35 metara. E sada, ako imate 35 metara bunar, ne znam da li ste, sam siguran da li biste gradili kuću na, tome, na tom položaju, da znate da će vam trebati kapital zapravo da iskopate bunar i da morate brinuti brigu o tom bunaru, jer ako se zaspe, onda opet daleko do vode. Zato su i tamo na specifičnom mjestima, upravo tim vododerinama, prema rijekama i tu su onda naselja, za razliku od ovih naselja u, na gliništima gdje onda mogu biti e, na eto tako nekim ravnim plohama. Naravno mora se paziti da ne bude poplave i tako dalje. Za vrijeme zadnjeg gledanog doba ledi snijeg pokrivali su golemi dio Europe. Baltičke zemlje, Rusija, Poljska, Sjeverna Njemačka bili su pod ledom. Britanija također, koja tada i nije bila otok. I područje planina, Alpe, Karpati, Pireneji, Prokletije. I oni su bili pod ledom i snijegom. Prije nekih deset tisuća godina počelo je razdoblje holocena. Klima je postala toplija i ta golema područja leda i snijega počela su se utapati. To je lovce i sakupljače privuklo u ta područja, koja su zbog zatopljenja postala bogata ribom, divljači i šumama. Te goleme šume bile su prepune plijena za lovce i sakupljače. One su pak prvim poljoprivrednicima bile prepreka govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijaka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tamo gdje imate lesa, tamo može opstati samo ono što raste i živi do ljeta. Naravno, kad nema dovoljno kiše sedmi i osmi mjesec, polako to nestaje, ali dozrije urod, to su vrste trava, i onda se čeka ponovo da one u jesen krenu nicati, rasti i onda do ljeta ih imate. Prema tome, tamo gdje rastu trave, tamo može biti zemljoradnja. To je isti princip. Naravno, kad govorim zemljoradnje, onda govorim o ozimim usjevima koje stavljate. A to znači e, pšenicu ne, e, sijete u, u, jesen da bi, nikla, da bi rasla onda u, u krajem zime i proljeća do, do 6. mjeseca kad je ono zadnji trenutak kad je skidate. Ono što smo dobili sa zapada, kukuruz e taj traži neke druge uvjete. I zato imamo sad glad, imamo neku nevolju, jer se može dogoditi da šesti, sedmi mjesec nema kiše, a kukuruz baš onda maksimalno raste. Ali on i nije bio za naše uvjete napravljen. Pa sad kad su kiše, onda kukuruza ima više, jer eto tako godina je omogućila to. E sad, tamo gdje je ilovača, a pogotovo ako nema strmog pada, tamo je konstantna voda. U konstantnoj vodi raste šuma. Hrast tu treba tri tone vode da opstane. I naravno kad tamo krene nicati, što je više te vode, to će on više rasti i eto, imate onu priču gdje je hrast, posjećan jedan hrast kad ga je trebao u Pariz na svjetsku izložbu odvesti, Oni su ga posjekli, stavili na vagon i onda je on krenuo, došao do prvog tunela i nije mogao proći. Oni su morali vratiti, prokalati horizontalno jer je bio pet metara u promjeru tako drveta više nema, jer smo od kraja 19. stoljeća Austrijanci su krenuli meliorirati tlo, nestalo je tih močvarišta, pa polako umjesto močvarista, umjesto šuma imamo ove zone zemljoradničkih prostora. Zemljoradnik otima jedan prostor da bi ga pripremio za nešto drugo i da bi onda sebi osigurao egzistenciju na tome mjestu jer be, sa tom močvarom naravno nema života. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o neolitičkim putnicima. Današnju emisiju za vas su napravili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miro Pjaca, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.